eta eginko kumita ble edo biharko luren alkarteko Tomas Ergi dugu egin hon? Egin hon hori erra. Hala behaz uhitaz dezagun alkartiak hogeita marru urte ospatzen tutila aurten eta um, e, justoki behaz hoi historikoa mini ikusiko diagu em, ospakizunak aipatzeko. behantagoa ipatzeko eta bai ohitazten aldeikuka eh, ble alkartia nula hasi zen eta nula kambiatu den jakitez, eh, beste galto zumeit jinen dira, behaz, labur pentzerbait egiten albadeikuk? Bai, ordin, eh, bai, uh, historia, hogoita amaukuteko historia luze duke, prefosta, uh, sortu zen, behar da, uh, haranko momentian, sartu berriz, eh, heben, uh, heben gaiti iparaldin, Eh, bate uh, kontseluk laboantza autonomo edo bio baten uh, garratzeko sediaikin, eh, zian eh, eh, uh, paueko gambara zinez mesu produktivista batekin eta pestizieta hanitxekin eta hola eta sortu tal talde bat beziki garro jauregien uh, uh, aipatzeko etorkizunen aipatzeko eskola bat egon behitzen berrogeita hamar urtez eta jakiteko uh, leku agroekologiko baten uh, garratzeko han uh, ze egiten alzen. Bon, uh, leku hortan ezian uh, uh, gaiza uh, habo aitzinazena, al juridikoki blokatuk zian, eta ordin uh, sortu zen talde bat, bai zitian uh, laboai uh, gehi uh, uh, hor etxarri, unguko, etxarri, FMR, etxarriko unguko Eh, jakas lezu mait eh, talde horren uh, sortzeko, eben uh, geuta habo bio eta ekonomo baten garatzeko. eta erraiten aldeak uh, hogeita amarr urten buian uh, nula uh, ikuspegi haintzin uh, ikuspegi bat izan den hoi uh, gaur egin ikusten dugulaik zertan gian ingu, ingu giwaibus edo pesticida, edo hurra edo problematika horribus eta geho bon garatu duk uh, askifite eh, lehen langile batekin uh, lauetan um, hogeita hamazazpin eta gaur egun uh, bitutzak hiuen eta berrogeita hamar kide etxalte eta zazpi langile eben uh, formakuntza, eksperimentazio eta gaizaharen txantolatzen uh, beti Eh, xede uh, horrekin eh, nula egin heben eh, ditugun ahalekin, txaltietan. Hala, e, errandu kamezala izkenin aitzindai izan zide, uaiko eginin, zaketan modan, bena, bai nausituik dien kuspegi bat ibuz abiatuik zinen, justoki, em, krizi klimatikoa eta horren efetiak aipatzen baitia geuta habo, horrek bai estatzen du, zien haitia azkenin? Ah, bai, bai, eta eh, nik uh, aiza erraiten aldiat, nintian hor uh, <laughs> sortu dela ikordin hain ikuspegi hoi uh, behar da klimala, bio hain iztarzuna, galtzen dien hoai uh, txoiak eta rebenko lantailak, fean. Ba, horro ber uh, gaiza lat jamaiten uh, dekie, uh, momentu hortan uh, ahalbezan goizik uh, hastia, eskolako mm, erronka hoier eh, arraposteko eta uste diat eh, arrapostu tekniko edo praktiketan arrapostu hanitz uh, lantuk eta arrakasta handi batekin. gaur egun laboantxa eben epe luzian uh, bizina eden laboantxa, geota habo, autonomo eta ekonomo izan behar da uh, bai huraikin, bai hain uh, errespetatuz, bai eh, klima eta karbon horren uh, nola erran stokatuz uh, bada hogeita bost urte hasi ginera uh, ganen dut frantzesen sistem edo belharen baliatzeko sistema horien plantatzen ez jana ja, hor uh, gehu ez jana modan belharen baliatzea mena gaur egin belhar baliatze horrek gaitza harintxe uh, eh, jamaitentik uh, eh, engugio gaibuz eta klima ibuz. E, eh, justoki, hori lotzen ahalduke bai, em, geota haboa ipatzen da um, pestizide, eta hoik, nula em, denboan erraiten zen bai, etzera posible e, etxalte baten junoaztia, be, denbo batez, pusuak deitu dien hoik gabe, e, oai balakigu baiet, mena justoki, hori itazten alduka nola egiten halen, bez pusu hoik gabe? entzuten diak joan o, oh, ez dela posible, eh, o, oh, eh, berriki hor eh, ministra, la bontxa ministroak errandikoi ez, ez dela posible betera vorren egitia uh, neonikotinoidi gabe, eta ez dela elkibideik, ala, uh, etxalte biologikoetan eta beste etxalde hanitzetan eben, pozoen hoi gabe egiten da, Euh, berda, bai, cultura euh, kulturak utzuli, euh, de la dela korrien verdia egitez, uh, berdia, e bai, ba-, badia teknikak uh, edo uh, balin badugu rendementu mm, xede uh, apalago bat uh, lantailak edo kabalik uh, ezia ez hain pusatuk eta hobeki resistentzia afen, eh, jatzen die eh, bakotxean erresistentzia, eh, gu, gu bezala, eh, eh ez dutzak ei bilakatzen, belhar antako be, berda belhar elki mekaniko ki eh, nula erran masina edo tresna hanitz ba, entxeatu eta baliatutia gu kulturetan, bada elki bide, bada elki bide eta beti eh, soegitez ahalbezain nuntik jiten den uh, edo uh, zer den uh, zer uh, zerk din presione hoi. Ez baizik uh, uh, elkibide baten mena bai uh, komprenitzia nuntik jiten den presione hoi. Uh, Bali madaxo beha berar, beha agian uh, gube kulturak ez gaina hartu edo rolako gaizak uh, eta behar da beti uh, reiten <laughs> ez baizik ez baizik sendatzea, baina bai eta e, uh, komprenitzia gue sistema zertan den. Eta hortan uh, ikusten da, egunoz, uh, eh, batzi zainek, uh, eh, eta horiek, uh, egunoz uh, txarkatzen, uh, so egiten, uh, trukatzen, uh, nula egiten dien. E gaur egun, uh, adibide baten hartzeko, uh, irudegi sormarkan, Um, aurten uh, äh, lotzen diagu uh, äh, ehuneko emien uh, ehuneko hiutan hogeia biologikoan eran ahedik baigorin egite baigorri edo irulegin eta horkainti egiten dela masti zaintza biologikoan uh, eh, nurke uh, hoi erraetena eh, zin eh, ala, bada hogei edo hogeita amagurte adibide bat bilakatu da hoentako Eta bai, hatik dagun urtetako erronkak edo desafioak zuintutzie? Hobe, laboantza mundin bezala horokorin, badiagu bai alde batetik uh, instalazioa edo ala, jente edo gazte berri somaiten uh, eh, eh, laboantza hilat ekarraztia, hor badiagu badakiagu gazte hanitsek uh, bio haitu hoi egiten tiela, instalazitzen tiela, ekordin uh, guetako erronka handia horren unguian. Geo prefosta uh, da kigun bezala, hurra, bioen istarzuna, hoi, uh, hoi erro uh, badiagu kontuitan hartzeko, eh, nula, nula egin uh, biharko laboantxa hur gutiagoekin edo edo ba, bioanitzazioen horren uh, baliatzeko. E, Badiagu bai uh, hasien hastien eh, uh, arlo importanta bada, edo nula egin ebenko hasien berriz lortzeko, ebenko baldintzetan zetan untsa moldatuk, uh, lurai, uh, hauai lotuk, e bai, badiagu proiektu handi bat

Hala, eta horitaz dezagun igan hastin, igan dela behaz biltzar nausi hoi. Eta beste hainbat hitzordu batuzketzi hau gaita urte hoien ospatzeko, e, bai dagun hilabeteetan eta beste, bena le, e, dagun lehen hitzordia aipatzekotan, nuiz duzie eta zer duzie? Hordin, uh, Iganik, uh, eh, ezerki, zinez ezerki, uh, eh, lauetan hoge eta hamar pertsuna hiantetutzak, eta dagun izordia diagu eh, apilaen uh, hoge eta hamarin, igantiaikin etxaldez etxalte operazionaikin, hor uh, hoge eta bi etxalte biologikoak uh, bortak zabaltzentie eta publikoai uh, zabaltzentie, jakusteko zer den uh, egunko labuantza heben. Eta hori uh, eh, itzordi importanta bat, zenta harreman hortan importanta da kontsumitzaide edo herritaren eh, eta laboien arteko harreman hoien uh, eh, garratzea. Ederki, haren uh, hoik hartuik eta lehen itzordia behaz hori itazten apilen hogeita marian, etxaldez etxalde behaz hogeita bi, etxalden bizitatzeko pada badatekila. Behaz bleko Tomas Ergi, eskerik eta urte bihun haren. Zier, mire esker, handi bat.